Albania Mobile Radio Përshëndetje miqtë e Albania Mobile Radio. Kemi startuar në këtë mënyrë praktikën intensive. Jemi këtu sot për të folur një nga temat që ne kemi vendosur të të, të trajtojmë në fushatat tona sensibilizuese. Është pikërisht ambienti urban, tema për ditën e sotme. Në mikrofon jam unë Sonila, ndërkohë pranë meje është Janula. Sa mund të shtroj tash. Antoneta, Denisa, Rashela, Preveza, Ariola, Esmeralda, Armonela, dhe Eva. Adjola. Edhe unë Erildo. Gjithashtu dhe unë në pult Megi. Ju përshëndesim gjithëve dhe ju ftojmë që të qëndroni në shoqërinë tonë për të diskutuar sot pikërisht për ambientin urban. Le të fillojmë pikë së pari çfarë konsiderojmë ne ambient urban. Për ju vajza, ambient urban çfarë do të thotë? Denisa? Atëherë do të ishte më e, e qartë dhe më më e mirë edhe për ne nëse themi ambienti urban është vendi ku ne jetojmë. Dhe nëse e themi në këtë kontekst, atëherë edhe për ne do të jetë shumë më e lehtë që ta flasim, do të jetë shumë më e lehtë që ta trajtojmë dhe kështu do të arrijmë të sensibilizojmë jo vetëm njerëzit, por edhe veten. Pasi në radhë të parë, në momentin që flasim për një temë sensibilizuese, sensibilizimi duhet të fillojë nga vetja. Ambienti urban është vendi ku ne jetojmë dhe besoj që kjo është e mjaftueshme për të gjithë ne, për ta bërë temën edhe më edhe më interesante, por gjithashtu edhe për të drejtuar edhe temën drejt asaj që ne duam të bëjmë. Sa problematik është ambienti jonë urban, meqenëse e personifikuam tek pjesa e ambienteve ku jetojmë dhe që frekuentojmë çdo ditë? Atëherë është një nga problemet më të mëdhaja që kemi ne, duke qenë se jemi një vend që jemi edhe shumë zemërgjerë, do të thoja, përderisa pranojmë të transportojmë plehrat edhe nga vendet e tjera, Kjo është një nga problematikat që është prekur pak në vitet e tjera, nuk e di nëse sa do të preket sivjet, por trans... ne besoj se kemi plehra mjaftueshëm dhe nuk është e nevojshme që të transportojmë. Është parë një lëvizje nga Ministria e Mjedisit, më duket, apo Ministria e Brendshme Miko Dheli, mos ngatërroj, nuk e di se cila ministri është, nuk jam shumë mirë me uh, politikën, por ama unë them që e ka marrë nisma ka aktivizuar uh, forcat ushtarake që të merren me pastrimin e vendit. Më duket një nismë shumë interesante, për sa i përket aktualitetit, besoj se është shumë i rënduar, smogu në Tiranë meqë është edhe kryeqyteti është shumë shumë i rëndë për sa i përket dhe kjo vjen si rezultat se kemi pak nuk nuk kemi sensibilizim, nuk kemi organizim. Përderisa ka pak parqe, përderisa pak ka pak vende ku ne mund të hedhim plehrat ose vende kemi normalisht, por meqë jemi mësuar me edukatë mos t'i hedhim aty ku duhet, ne na duket sikur s'kemi. Dhe përderisa nuk kemi këtë edukatën e brendshme, besoj se situata është e rënduar. Ariola, si e shikon, domethënë veprimet që ne bëjmë çdo ditë dëmtojnë mjedisin tonë? Në çfarë aspekt? Si e shikon ti këtë pjesë? Atëherë unë do thoja që në përgjithësi shoqëria shqiptare është uh, lidhet mund të lidhet me sensibilizimin, mund të lidhet edhe me kulturën që ne kemi si popull. Duke ditur unë vërej në jetën e përditshme më ndodh shpesh fenomeni për shembull kalimtarë që i kanë shumë afër koshat dhe kanë diçka për të hedhur dhe nuk preferojnë ta hedhin në vendin e caktuar, por në rrugë. Më ndodh shumë shpesh ky fenomen dhe Do thoja që nuk është se nuk është vetëm mosha e madhe ose mosha e tretë që i bën këto veprime, ka edhe të rinj që janë absolutisht të pa të pa ndërgjegjshëm për dëmet që mund t'i sjellim mjedisit duke hedhur mbetje nga më të ndryshmet edhe marr shkas këtu të them për shembull që mbetjet plastike janë ato që janë më të rrezikshme sepse Duhet një periudhë uh, 100 vjeçare që ato të të rikthehen në gjendje të ricikluar, kështu që mendoj që është shumë problematike. Një tjetër fenomen, nëse më lejohet që të flas, ë uh, shumë negativ në Shqipëri është fakti që ë uh, njerëzit uh, preferojnë që të mbajnë makinat dhe shtëpitë e tyre shumë më pastër sesa ambientin e jashtëm, ambientin që është i përbashkët për të gjithë. Kam parë jo pak herë raste kur uh, njerëz gjatë uh, ndalimit uh, në semafor hapin dritaret e makinave dhe nxjerrin objekte të ndryshme. Një ditë rastësisht isha në autobus dhe shoh një zotri i cili sapo kishte mbaruar paketën e duhanit dhe e nxjerr atë hap dritaren dhe e hedh përtokë, po ishte diçka shumë veprim shumë i ulët, mund të them. Një veprim që jashtë ndoshta nuk po, ekziston fare. Ai mund ta vendoste diku në makinë dhe më pas ta hidhte, nuk ishte nevojshëm që ta hidhte mes rrugës, mm -hmm. sepse mes rrugës kalojnë makinat, dihet që nuk do të ndalojë dikush që ta marrë. Kështu ndotet shumë, imagjino të bëjnë gjithë të njëjtën gjë. Do të thuash që ne kujdesemi më tepër për ambientin tonë personal po, brenda mureve të shtëpisë tonë dhe më pas do shikosh që janë shumë pastra, dukemi si njerëzit më të pastër në botë, por çfarë bëjmë ne për ta mbajtur pastër? si i pastrojmë ato dhe ku i çojmë ato mbeturinat, do të ishte tepër zhgënjyese për këdo. Ne flasim vazhdimisht se shofim të tjerët kur hedhin mbeturina, po vetë neve a hedhim ndonjëherë në rrugë? Oh, mbeturina kjo... ose kur jemi në urban atë biletën, kjo... nuk presim sa të dalim gjejmë një kosh, po hedhim direkt aty në urban ose sa dalim nga dera e urbanit e hedhim atë biletë. Në fakt edhe që këtu nuk duhet të. Nëse mund flas për veten, jo vetëm uh, biletën e autobusit, por edhe çdo lloj paketimi të ndonjë ushqimi të vogël ose nuk e di çdo lloj gjëje unë preferoj ta fus në çantë dhe shpesh miqtë e mi qeshin dhe thonë shiko seç mban në çantë është dhe unë preferoj t'i them që më pëlqen ta mbaj në çantë, ok, çantën në fund ditës do e pastroj dhe kaq, pse duhet ta hedh në rrugë ose Në fakt është dhe problemi i koshave, është larg koshi nga koshi dhe detyrohesh që shumë persona domethënë i hedhin në rrugë nuk e kemi edukatën që ta mbajmë me vete Diçka të tillë. Sa e hasni ju këtë fenomen në ambientet ku jetoni, nëpër lagjet tuaja? Uh, unë në fakt do thoja që po, problemi nuk është largësia e koshave, po mungesa e koshave përgjithësi. Ose edhe ato kosha që janë janë shumë të dëmtuar. Janë të hapur tërësisht dhe nuk vlejnë për asgjë. Do të thotë edhe kjo është edhe shumica që lodhen, si për shembull ka raste që uh, banane si për shembull, e marr fus në xhep pasi e konsumoj. Ndonjë më ka qëlluar të vete ta hedh te koshi shtëpisë dhe jo ta hedh rrugëve. Ose mm -hmm. sepse nuk mungon, nuk ka. Në fakt mund të them edhe një rast, vllai im është nga ato që han jashtëzakonisht shumë rrugës, domethënë i pëlqen që të konsumojë gjëra gjatë po. kohës që vjen nga shkolla në shtëpi. Dhe një një natë ai po kthehej nga palestra dhe kishte ngrënë tre banane dhe i kishte hedhur në tre vende të ndryshme brenda lagjes. dhe mami im që pin kafe me komshien në mëngjes edhe ajo fillon që të shajë, mallkojë iu thaftë dora kush e ka bërë dhe isha e bindur që e ka bërë ai, sepse vetëm ai vjen lagje ka gjithmonë. Edhe uh, i them unë të lutem ngrihem nga krevati dhe i them nga që pin kafe shumë herë i them të lutem mos mallko do ngrihem unë me pijama do të shkoj t'i do t'i mbledh unë dhe më pas jam ngritur Kam shkuar, kam hapur derën me pijamë, nuk më bëhej vonë fare, kam mbledhur gjitha bananet që kishte hedhur ai. Pashë edhe letra që kishte hedhur dhe isha e ndërgjeshme, domethënë që e kishte bërë ai. Edhe ne pavarësisht se jemi të rinj, pavarësisht se nuk na duket vetja të edukuar, nuk është se jemi shumë shumë të përgjegjshëm te kjo pikë. Dhe përderisa s'jemi ne të përgjegjshëm, unë s'gjej mamin tim se ajo e ka koshin aty, Po thotë pse të shkoj unë deri ke koshi, përderisa edhe komshiet e mia nuk shkojnë deri ke koshi. Po ti duhet të shkosh edhe komshiet të shikojnë ty pse duhet të shikosh ti komshiet, është kjo pjesa që ne shqiptarët. Si mendoni pse ndodh ky ndryshim? Sepse thuhet shqiptarët kur janë jashtë i respektojnë dhe këto gjërat nuk ndodhin. Dhe ndërkohë kur jemi në Shqipëri, uh, janë fenomene të cilat na duken zakonshme apo i shikojmë çdo ditë. Mua më ka ndodhur të shkoj jashtë dhe në momentin që unë domethënë ndodha në një shoqëri komplet ndryshe atje, uh, U mësova gati dy javë që asnjë mbeturinë nuk kisha parë, se kishim një kosh në makinë dhe gjithçka e hidhnim aty. Vij në Shqipëri dhe respektoj këtë pothuajse për uh, tre muaj kështu pastaj harrova fare. Ishte vetë shoqëria që më... Po, është shumë e vërtetë. Ndryshimi duhet të bëhet nga vetë ne... Ka puna tek shoqëria, ka disa veprime që... Për shembull unë kam parë një ditë një vajzë Dukej goxha vajzë simpatike dhe ndodh që nxjerr një ç- nga ba- ë, një banane nga çanta dhe fillon ta hajë dhe në moment ë, hiq komplet lëkurën e bananes dhe e hedh dhe nuk është se e hedh diku anash rrugës, po thjesht para. Edhe unë që hap sytë dhe m- ajo vajzë nga një vajzë shumë simpatike m'u duk vajza më e shëmtuar, le të themi, m'u duk një vajzë që pa arsim, pa bukuri, pa asgjë. Edhe mendova me çfarë logjike e hodhi atë banane ashtu, mund të kishte pritur të paktën të gjente një cep ose diçka të tillë. Okej, okay, jo në çantë si puna ime, po po që ta hedhësh ashtu në rrugë, lutem nuk ka lidhje fare se si është shoqëria, ka lidhje se si është logjika si funksionon për ti. Si e bëni lidhjen midis mjeteve ndëshkuese edhe pjesës mosrespektimit të këtyre rregullave. Po, në fakt, këtu doja dilja Sonila, pikërisht te kjo, se është pjesa ndëshkuese, pjesa pjesa e ligjit, ajo që në fakt ne na tremb më shumë. Dhe kjo është pikërisht edhe pjesa pse shqiptarët shpeshherë, edhe kur ikin jashtë shtetit, zbatojnë që të gjitha rregullat. Pse? Sepse këtu nuk ka, janë ca rregulla, uh, nuk e di, ndoshta janë veti të shoqërisë, janë ca norma shoqërie që nuk i zbatojmë dot, sepse ashtu jemi mësuar. Ndërsa jashtë shtetit është një rregull. Më falni. Është një ligj i cili uh, duhet ta zbatosh medoemos, se ty do të vijë një gjobë aty nëse ti nuk e zbaton atë, nëse ti hedh mbeturinat apo qoftë edhe për diçka tjetër, do të vijë një gjobë aty. Ndoshta kështu duhet bëhet edhe këtu. Është kjo masa ndëshkuese që ka të bëjë pikërisht me atë me zbatueshmërinë e diçkaje që ti duhet ta mësosh, që më pas të të bëhet edukatë dhe të të bëhet edhe një farë, uh, nuk e di, një farë përgjegjshmërie personale që ta ndikosh pastaj edhe që ta zbatosh për gjithmonë. E, e para, unë kam, okay. unë kam dy raste të tila që më kanë ndodhur. Një është me gjyshin tim i cili u, mm, u largua në Greqi për um, një farë një, një farë periudhe njëmujore për pushime. Edhe kur erdhi uh, kishte marrë nipin e vet aty në Greqi për ta nxjerrë në park. Mirëpo në park ishte një pemë uh, shegë, domethënë, me shumë fruta dhe kokrra shumë të mëdhaja të rritura. Kalonin të gjithë, po askush nuk e prekte. Gjyshi im e kish parë dhe gjithë kjo shegë mo. dhe kishte këputur një kokërr, e kishte marrë në xhep dhe kishte shkuar në shtëpi. E kishte ngrënë, e kishte hedhur plehrat aty ku duhej dhe të nesërmen i vjen uh, dajës tim i vjen uh, gjobë 500 euro në poshtë derës. Pse shikon që me kamera e filmuar komplet pjesa ku babai i vet kishte këputur shegën. Edhe dua të them që dhe gjobat jashtë shtetit janë më të rënda, të bëjnë që të ndërgjegjësohesh që të vrasin pak a shumë. E dyta rasti i dytë ka qenë verën e kaluar, ecja me babin për pushime në Sarandë. Dhe diku kishim në autostradë një furgon, kishim paralel. Në një periudhë kohe furgoni nga na parakaloi, edhe nga xhami i furgonit na vjen një një një qese me të vjella, domethënë, komplet në xhamin tonë. Për pak ne jemi përplasur sepse ishte, domethënë për pak krijuam aksident sepse ishte diçka e papritur fare të të vinë nga xhami i furgonit një vetëm te xhami juaj parë, një qese plot me të vjellë. U bllokua komplet, nuk dinim nga të shinim dhe ka qenë vërtet shumë situatë e pakëndshme dhe shumë situatë nuk e di, babi u tensionua shumë dhe mund të kishim krijuar, mund të kishim pësuar një aksident. Një situatë komike kam dhe unë që nuk e kam përjetuar vetë, por ma ka treguar një pedagog. Është diku te ekologjisë këtu në Shqipëri edhe ishte në udhëtim me disa gjermanë. Kishin ardhur për pushime këtu në Shqipëri, edhe shkojnë në Sarandë, duke u kthyer nga Saranda për në Tiranë, kishin një shofer furgoni, por shoferi i furgonit ishte shqiptar, kishin ndaluar për të blerë pije. Edhe çuni i vogël i atij gjermanit kishte këputur atë hapsen e kanaçes edhe i kishte thënë Xhaxhi ku ta hedh këtë unë? Po s'ka kosha këtu i kishte thënë profesori. Ok, po e fus në xhep ta çoj në Gjermani. Kur shef shoferin e furgonit pi kanaçen, pijen freskuese që kishte hap dritaren e hedh andej. Oh, ia kishte bërë ç'është kjo kështu. Ktu nuk ka ligje këtu, nuk ekzistojnë ligjet. Do të thotë që ne kemi nevojë për masa shtrënguese që të respektojmë? Edhe ndërgjegjësimi i popullsisë duhet të jemi vetë të ndërgjegjshëm për atë që çka ne i shkaktojmë ambientit. Jo me domosdoshmëri duhet të jenë ligjet ato që të na bëjnë që ne të mbajmë pastër ambientin. Jetojmë vetë aty, nuk duhet ta ndotim. Një tjetër shumë mirë do të ishte edhe inkurajimi i njëri me tjetrin. Për ta thënë më thjesht, unë për shembull personalisht preferoj që të mos hedh mbeturina, atëherë dhe kur shoh një person timin të afërm, duhet bëj një duhet t'i them që shiko është e gabuar ajo që bën. Edhe shoqëria po, që të sheh ty duhet të ndërgjegjësohet. Po. Unë do të thosha përse përveç se duhet të ketë rregulla të forta në një shoqëri që të mbahet mirë, domethënë do të hartohen shumë ligje për të zbatuar për të zbatuar nga qytetarët, unë unë do të thoja këtë që shpeshherë një pjesë e mirë e kulturës merret nga familja dhe nëse një fëmijë ose çdokush nga ne duhet të rritet është rritur në një familje të shëndetshme normalisht prindërit e tij që në moshë të vogël i kanë mësuar disa gjëra që ë plehrat gjithmonë duhet të hidhen te koshi ose është një edukatë familjare domethënë që Zakonisht merret në familje dhe më pas duhet duhet të zbatohet. Edhe pse në Shqipëri ne shpesh shpesh herë hasim probleme të tilla, unë them që në radhë të parë është çështje edukate familjare, e cila merret dhe më pas domethënë është dhe problem i shoqërisë shqiptare. Mirë, ne ndalemi tek një hapësirë muzikore dhe rikthehemi sërish për të diskutuar për ambientin urban këtu në Albania në um, Bell Radio. Kemi I See Fire, Grigori Remix from Ed Sheeran. Përshëndetje miq të Bëjëm Mobile Radio, jemi rikthyer sërish këtu me ambientin urban. Po flisim për ambientin urban, çfarë është ambienti urban, çfarë kuptojmë ne? Në fakt ne sollëm edhe disa situata reale nga jeta jonë në lidhje nëse ne kemi parë që Nëse ne kemi parë ndonjë rast që kanë ndotur ambientin, që folën për ambiente sportive, për parqet, për smogun, për zhurma, normalisht të gjitha këto që janë pjesë të aktualitetit tonë. Tani do flasim se si është situata reale dhe konkrete në ambient. Ariola? Atëherë, unë do thoja që është shumë problematike, këtë e lidh me mënyrën ose organizimin që ne kemi në trafik, ka shumë automjete në Shqipëri, pjesa më e madhe e tyre i kanë, domethënë, kanë kaluar atë procesin që duhet të bllokohen, por realisht nuk janë bllokuar dhe janë shumë problematike pasi nxjerrin shumë gazra që ndosin ambientin. Përveç kësaj kemi dhe ndotjen akustike që vjen kryesisht nga zhurmët e shumta. Kujtojmë pastaj në periudhën e verës organizohen shumë mbrëmje, shumë pabe që kanë muzikë të lartë dhe kjo sigurisht ndot jashtëzakonisht ambientin. Do thoja që jetojmë në një ambient që është shumë pak shumë pak i i shëndetshëm për ne për mushkëritë tona, kryesisht nuk po flas vetëm për Tiranën, por për gjitha rrethet, ne kemi shumë rrethe problematike si Elbasani që kanë kanë problemet e tyre që ndikojnë edhe në shëndetin e personave, po që do thoja që situata tani krahasuar, sepse kam lexuar një shkrim të vitit 2007, ne kemi qenë vendi i tretë në Europë me ndotjen më të madhe, si kryeqytet, dhe duke krahasuar tani me vitin 2014, ka një lloj përmirësimi, Duhet bërë më shumë, mendoj për mbjelljen e pemëve të shumta në kryeqytet edhe duhet bërë më shumë për ta ndërgjegjësuar popullsinë që nuk duhet të hedhë mbeturina dhe duhet të jetë e ndërgjegjshme që të që të japi kontributin e saj dhe para pak ditësh kam dëgjuar që ushtria është e përfshirë në pastrimin e zonave bregdetare, gjë që e mendoj që është një gjë e mirë deri diku, por nuk është detyra e ushtrisë tonë që të pastrojë ambientin. Duhet të organizohen shkolla, fakultete, studentë të ndryshëm që të japin dhe kontributin e tyre për të pastruar zonat bregdetare me afrimin e zonit e, sezonit turistik dhe kryesisht të rinjtë mendoj që duhet të japin më shumë kontribut në këtë gjë. Unë doja të thoja që situata është shumë e rënduar në në dy aspekte, në edukatën që kanë qytetarët dhe gjithashtu edhe në ambientin. Unë e kam parë vetë këtë gjë, të dyja këto gjëra e kam parë vetë, pasi jam pjesë e një grupi vullnetarësh për pastrimin e plazheve. Dhe doja të thoja që është shumë e rënduar situata tek edukata e të rinjve, pasi në momentin që unë ju them që jam pjesë e këtij grupi dhe unë shkoj për të pastruar, të gjithë e marrin që pse duhet të shkosh aty, Çfarë do bësh? Pse duhet të pastrosh ti mbeturinat e të tjerëve? Ajo është thjesht një sensibilizim për të tjerët, por edhe një një ndihmesë që i bën ambientit. Edhe për sa kam parë për sa kam parë edhe plazhet, sepse zakonisht grupi ku unë bëj pjesë pastron plazhet e, e gjithë Shqipërisë para sezon para hapjes së sezonit turistik. Situata edhe aty është shumë shumë e keqe, janë shumë të pista, sidomos pyjet që janë afër afër plazhit. Ë, prandaj them që duhet të bëhet një një sensibilizim shumë më i madh për të gjithë qytetarët. Unë doja të shtoja diçka për sa i përket punës së pemëve, faktikisht kohët e fundit janë mbjell goxha dhe diçka që më bëri të ndihesha mirë ishte që gjatë një aktiviteti që zhvillova javës së kaluar me të rinj të huaj, të cilët kur erdhën në Tiranë dhe po e vizitonin Tiranën, I bëri përshtypje për mirë fakti që në Tiranë kishte goxha pemë dhe thanë që një nga gjërat që na pëlqen më shumë është të paktën në pjesën që ato pan kishte goxha uh, jeshillëk, siç thuhet në gjuhën popullore. Uh, dhe kjo më bëri të të kuptoja që uh, okay, Pjesa e pemëve po po punohet për atë, po mbillen shumë. Është për të për t'u punuar tek pjesa e ndotjes, tek uh, sensibilizim sensibilizimi për të ulur përdorimin e makinave dhe për të përdorur më shumë biçikletat, por edhe për të bërë rrugët në këmbë. Uh, dhe gjithashtu uh, nuk e di, kjo pjesa e për për të përdorur gjithashtu edhe uh, urbanin, do ishte një zgjidhje shumë e mirë. Dhe kaq. Një vend që mua më ka bërë përshtypje këtu në Tiranë për mungesë koshash, në fakt është edhe qendra. Ndodhi jo më larg se para një jave që po haja një molto dhe përfundimi është që pasi e konsumova molton, edhe kërkova gjatë gjithë kohës për të hedhur letrën, përfundoi që letra ngeli në çantën time për rreth 3 ditë se e kisha harruar aty madje. Unë do thoja diçka lidhur me mundësinë që duke lidhur me mundësinë që ne kemi për ambjente të shëndetshme. Një ndër ambjentet që frekuentohet shumë nga të gjitha moshat është ambjenti i liqenit, por çfarë bëjmë ne konkretisht për ta ruajtur këtë ambjent? Vëre Kam vënë re shumë shpesh që personat që nxjerrin kafshët e tyre shtëpiake në këto mjedise të liqenit, pjesa më e madhe e mbetjeve të këtyre kafshëve ose mbetjet që ata konsumojnë ose produktet që ata konsumojnë, mbetjet e tyre i hedhin në zonën e liqenit. Kjo është një problematikë shumë e madhe, sepse mendoj se në qoftë se një person ka një kafshë shtëpiake duhet të marri kujdestarinë e plotë të kësaj kafshe shtëpiake nuk mund ta lejoj që kjo kafshë të ndosi një ambient kur një person tjetër shkon aty në atë bar edhe ulet ose e zgjedh si si ambient pushimi mendoj që edhe këta persona të cilët janë kanë dashuri për kafshët, presupozohet që persona që mbajnë edhe kafshë shtëpiake kanë edhe një nivel uh, ekonomik më të lartë, edhe pritet pak më shumë nga këta persona. Kanë nivelin kulturor me sa po, duket. Po, nuk e kanë me sa duket edhe më bën shumë përshtypje sepse ai është një ambient, mund të themi vetëm një ambient në Tiranë ku njerëzit vendosin të pushojnë, të vrapojnë, edhe të kenë një aktivitet të shëndetshëm dhe është jashtëzakonisht shumë i ndotur. Kam përshtypjen se kjo puna e qenve është problematikë në vete, pasi liqeni artificial por jo vetëm, është i mbushur plot me qen dhe jo vetëm për sa i përket ndotjes së ambientit, por edhe për Faktin që janë shumë të rrezikshëm kam përshtypjen se do të na kanalizonte diskutimin në diçka shumë shumë akoma më akoma më të gjerë. Do të qëndrojmë te pjesa e ndotjes së mjedisit. Po, megjithatë, edhe qentë e ndosin mjedisin, po, përse nuk e ndosin edhe kjo pjesë. Po, dhe nëse domethënë do merreshin masa që këta qen ose të gjitha këto kafshë të cilat sorollaten, normalisht edhe ndotja e ambientit do të ishte. Po kam përshtypjen se Nuk janë këto problematika më më më ambientin, normalisht ne nuk përmendëm ndoshta edhe makinat, të shikojmë makinat në Shqipëri, domethënë... Apo në cigare. Shtypet gazi në Shqipëri, sikur çfarë po bëhet, në fund fundit me një Benz 2200, sa është ai, sikur ça po bën, sikur ke një Lamborghini, ti, e, siç po vinte, sikur ke një Lamborghini të shqe dhe po shtyp gazin ti e po na shet mend. Domethënë edhe këtu që në këtë moment, është ndotja e ambientit, Pse ti je me makinën tënde, ai tjetri shtyp gazin dhe del tymi i zi lart, normalisht që pastaj është Ok, mos të hyjmë kësaj pjesë që nafta, gazi këtu janë të niveli po, shumë po, dobët po, edhe. Që mendoj që ka të bëjë edhe me lejen që i lejojnë këtyre, leje qarkullimit, në qoftë se një makinë që nuk lejohet ta kalojë kal, kolaudimin e kalon atë, pasi konsiderohet një makinë shumë e rrezikshme dhe i jepet leja në bazë të, nuk e di, bëjnë procedura të tjera, korrupsione, gjëra të tilla për të kaluar. Një makinë që nuk duhet të lejohet që të qarkullojë në qytet, nuk duhet të lejohet dhe pikë. Kurse këtu unë shoh që makina nxjerrin tym sikur janë tanke dhe më vjen shumë çudi kur shoh ndonjëherë që mundet të ekzistojnë makina komplet të konsumuara. Uh, nuk besoj se është kaq e nevojshme sa shkon deri te makinat. Ne mund ta mund të përmendim vetëm duhanin. Ne e kemi në të gjitha lokalet, nuk nuk uh, do të thotë duhani dëmton rëndë shëndetin ose nuk përdoret duhan ose ku di unë me slogane të ndryshme që i vënë të gjitha lokalet, dhe që në fakt ti nuk guxon të shkosh në një lokal, nuk guxon të shkosh në një kafe që të rrish tamam sepse ti merr një erë tym duhani, një erë që të çmend dhe që të zë edhe grykat dhe që ti nuk merr dot as frymë lirisht. Do nuk uh, nuk është vetëm se Doja diçka për këtë tymin e cigares nëpër lokale, unë kam lokal vet dhe mund uh, si ligj, domethënë, është që nuk lejohet uh, cigarja në ambiente të tilla. Por uh, ndodh që ne thjesht duke i dhënë diçka një shumë një shumë parash, ë um, këtyre nuk korrupsionin me pak. Korrupsionin që po duke i dhënë një shumë parash, ata bëjnë sikur, domethënë mbyllin një sy sikur nuk Si mendoni pse do efektiviteti i ligjit të ri që është vendosur tani që përpos personave që kanë këto ambiente lokale, të cilat dënohen, që gjobiten, gjobiten edhe personat që e konsumojnë duhanin. Atëherë, në qoftë se ne kujtojmë, para shumë vitesh doli një ligj kundra duhanit dhe më bëri përshtypje, sepse në atë periudhë, unë studente frekuentoja kafe të ndryshme dhe periudha njëmujore, që sa u fut në fuqi ky ligj, pati një zbatim dhe pjesa më e madhe e lokaleve nuk e nuk e kon, nuk preferonin të konsumonin dhe klientët që konsumonin ata i nxirrnin jashtë ose i thoshin që duhet ta fikësh sepse merr gjobë ti, marr dhe unë. Kjo ndodhi për një muaj, ndërkohë ndodhi mendoj për arsyen e vetme sepse ishin uh, forcat policore të cilat kujdeseshin që të shifnin si po ecte ligji a po zbatohej dhe merrnin gjoba edhe klientët edhe edhe baret. Por vura re më vonë pas një muaji pasi pati një lloj neglizhence ose u kuptua që nuk kishte një kontroll të mjaftueshëm nga ana e policisë, filluan klientët një nga një të konsumonin uh, duhan uh, edhe baret, restorantet filluan të bënin lëshime dhe ra komplet ky ligj. Tani ka filluar përsëri, mendoj që në qoftë se ka një kontroll më të madh, edhe vihen masa gjoba si për klientin edhe si për personat pronarin, mendoj që mund të funksionojë, por në qoftë se nuk ka masa shtrënguese gjoba që mund të jenë goxha të larta, mendoj që nuk do ndodhë e njëjta situatë. Le të dëgjojmë pak djalin e vetëm që kemi këtu në studio. E pra shyqyr, shyqyr, se kam gjysmë ore po ngre dorën. Gjithë te gocat s'kanë që respekt s'kanë. Atëherë për cigaren, mos, ndoshta edhe ju keni dëgjuar që në Melburni, është bërë qyteti i parë i botës, i cili nuk lejon cigaren edhe jashtë, domethënë edhe edhe në ambientet uh, publike. Domethënë në Melbourne tashmë nuk lejohet më jo jo në bare, por edhe në, në një park nuk lejohet të pihet cigare. Domethënë edhe në qytet brenda. Në momentin që futesh në Melbourne ti kapesh me cigare ti merr një gjobë. Jemi larg. Ne ne jemi shumë larg kësaj, domethënë ne jemi akoma te pjesa që të pimë apo mos pimë cigare në ambientet uh, brenda në lokale në ambiente të mbyllura që më duket pak sa e vështirë, po jo e pamundur për t'u realizuar. Plus edhe ky ligj i ri që ka dalë tani është i mirë, por te pjesa e vendosjes së gjobës tek individit, besoj se nuk nuk nuk mendoj se është shumë e drejtë kjo pjesë. Do thoni pse? Sepse në momentin që ti i vendos një gjobë pronarit të lokalit, atëherë ky e kontrollon këtë pjesë fare mirë. Pa qenë e nevojshme që t'i vendosësh gjobë klientit. Kemi parë që s'është kontrolluar dhe ndoshta prandaj ka ardhur kjo masë shtrënguese. Po në momentin që ti nuk i vendos gjobë pronarit, atëherë si do do ta verifikosh tek klienti, domethënë kjo është shumë nuk është shumë logjike domethënë si. Në fakt unë do doja do doja t'ju bëj një pyetje të gjithëve ju që jeni këtu, ë nga duhet të fillojë iniciativa Nga shteti apo nga vetë personat Po më vjen këtu në fakt edhe këtu doja të dilja këtu, se doja ta lidha edhe me atë që tha Eril dhe me këtë që po thua ti. Puna e ligjeve në Shqipëri është është shumë fallso, sepse normalisht u vendos ligji që pronarët duhet që në mënyrë automatike që të gjobiteshin nëse dikush pi duhan. Mua më ka ndodhur, jo para as para një jave, para 3 ditësh, të shkoja në kafe me shoqën time, konsumonte duhanin. Lejohet duhani këtu zotri? Pyetet kamarieri, ai thotë jo dhe m'sjell tavlën. Ç'do të thotë kjo? Do të thonë jo dhe m'sjell tavlën, po diçka që do të thotë që jo po pije. Atëherë kështu që më mirë është që të gjobitem unë, sepse normalisht edhe uh, atij të lokalit i dhimbset sepse ikën klienti, por unë nuk kam taksirat, edhe pse e kam shoqë, nuk kam taksirat që të dëgjoj atë ose që tymin e duhanit të asaj nuk kam pse ta dëgjoj. Kështu duhet të gjobitet ajo, sepse në këtë mënyrë e gjithë kjo bëhet që të sensibilizohet qytetari, Isha me dikë në kafe i cili konsumon duhanin dhe vjen kamarieri thotë që nuk lejohet, por dikush tek tavolina përballë po konsumonte duhan. Edhe i thamë që mos ndoshta vetëm tek tek pjesa andej lejohet, kamarieri thotë që jo, po s'kemi ça t'i bëjmë atij personit, ai personi që si bos aty pinte cigaren gjithë qejf. Kështu që edhe unë prandaj mendoj që duhet filluar që të gjobiten personat, sepse pavarësisht se Mund të gjobitet pronari i lokalit dhe vendoset tabela, apo dhe pronari thotë që nuk lejohet, ka shumë tipa këtu në Shqipëri, që janë të fortë edhe s'pysin fare që lejohet apo s'lejohet. Dhe nuk është vetëm, nuk është vetëm pjesa e cigares, pjesë... Pjesë e ndotjes, po ka dhe nuk është vetëm cigarja pjesë e cila po konsumohet në, në, në ambientet të... e lokaleve apo bareve apo dhe klabeve të natës, ndo shpesh herë që të shtunën isha në klab në fakt dhe në krah me mua pa pikën e interesit fare dikush pinte konsumonte lëndë narkotike. Dhe cigarja është diçka shumë e thjeshtë në fakt në Shqipëri. Arrijnë që të që kanë Kanë prekur dhe tema akoma shumë më të më më, më të rrezikshme apo dhe më të rënda për për për uh, shëndetin e personave që kemi uh, që kemi vërtetë. Jazxhi Divjaka. Që tha Erildo për atë shtetin që nuk lejoi fare duani. Australia. Në Shqipëri është aq larg kjo ky rast sa që këtu po diskutohet që të lejohet përdorimi i drogës e jo më të hiqet përdorimi, më ndalohet përdorimi i duhanit. Që kam vështirë. Do të thënë kemi ecur para në komplet drejtime të kundërta. Jemi afër me Kolumbinë. Dhe përsa i përket asaj vajzës së paraforcës që tha për atë shembullin, që ka individ të cilët nuk pranojnë të zbatojnë disa rregulla dhe kam përshtypjen që këto janë tipa shumë problematik dhe nuk është se gjithë duhet të nisemi nga kjo që ok ai e përdor dhe duhet ta përdorim dhe ne tani mund të na lejojë dhe ne konsumimi i duanit, sepse faktikisht ato kamarierët e gjorë shpesh në shumicë raste vendosen në situatë ku nuk kanë çfarë të bëjnë, kështu që ok, ai po e pin ne po ta lëm, nuk mund të bëjmë edhe ne tani të vazhdojmë pim veç për inat ose. Jo, nuk po të thoja që do të pim për inat, po të po të thoja edhe unë që doja të nxirrja përfundimin që kamarieri tha që s'kemi çfarë të bëjmë atë personi që që donte të pinte duanin edhe kaq. Mirë pra, jemi këtu uh, nga pjesa e dytë e këtij emisioni. Vazhdojmë me Stupid Love Jason Derulo. Mirë se u rikthyet dashur dëgjues, jeni duke dëgjuar uh, emisionin e praktikës intensive dhe jemi pikërisht në pjesën e tretë duke diskutuar për ambientin urban. Në këtë pjesë do të flasim për uh, mesazhet që mund të japim ne si të rinj për popullsinë përgjithësi. Ë uh, kush nga ju mund na Thotë një mesazh po? Atëherë unë do thoja një mesazh do i drejtohesha më shumë të rinjve, pasi mendoj se ndryshimi kryesisht vjen nga të rinjtë. Ë uh, duhet mund të them që duhet të impenjohemi më shumë studentët ose gjimnazistët të bëjnë shpeshherë uh, fushata apo sensibilizim të mblidhen në mënyrë vullnetare me ose pa praninë e pedagogëve ose mësuesve dhe të bëjnë pastrime në zona të ndryshme bregdetare kryesisht ose edhe vetë ambientin rreth shkollës së tyre për të pasur në këtë mënyrë një ndryshim gradual edhe një përmirësim të situatës. Po, kush do të jetë Atëherë, uh, kam përshtypjen se për të dalë tek mesazhi duhet të flasim se çfarë mund të bëjmë, sepse normalisht në momentin që themi se çfarë mund të bëjmë ne për mjedisin, ky është edhe mesazhi më i drejtpërdrejtë. Mund të themi që një veprim shumë i vogël mund të bëjë një diferencë vërtet shumë të madhe. Ne nuk e kemi edukatën e asaj që për shembull të dalim dhe të mbjellim një pemë. Nuk është e thënë për shembull që ne të dalim dhe të mbledhim të gjitha plehrat sepse ë nisemi nga kjo ideja nëse shoqja ime nuk e bën pse duhet ta bëj unë ose nëse klasa tjetër nuk e bën pse ta bëj unë. Okej, edhe për kënaqësi personale dhe individuale mblidh një kapë dhe mbjell një pemë, edhe kështu edhe vetë do të kënaqesh shpirtërisht. Nëse është diçka që më tepër se të falë edhe kënaqësi shpirtërore, nëse ne duam që të civilizohemi. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është të hapim internetin, ndoshta që është mënyra më e thjeshtë dhe më efikase dhe të njoftohemi ose të të kuptojmë për mjedisin, të kuptojmë se cilat janë të mirat e mjedisit, të kuptojmë se sa dramatike dhe sa keq është për ne që të dëmtojmë mjedisin, dëmtojmë planetin Tokë, planetin ku ne jetojmë. Dhe nëse flasim më 22 dhjetor 2012 apo 21 dhjetor për zhdukje të të tokës apo për zhdukje të planetit, kështu do vijë zhdukja e tokës. Kjo është zhdukja e planetit, sepse nuk ndodh që një ditë të bukur me diell të plasi toka e të shpërthej, por do të ndodhi që në mënyrë graduale ne duke dëmtuar do ta shkatrojmë atë dhe nuk kemi pse i trembemi sepse në fund të fundit është rezultati i punës që ne po bëjmë. Për këtë arsye të gjithë të hapin internetin në një mënyrë shumë të thjeshtë, në një periudhë shumë të shkurtër qoftë edhe 20 minuta për të kuptuar vlerat e tokës, duke ditur se çfarë vlerë ka toka, atëherë ne Nuk kemi shans po e them me jargon të thjeshtë që të mos sensibilizohemi. Në lidhje me këtë që ti sapo the, nuk e di a e more vesh për uh, kat, datën 14 shkurt të këtij viti që u bë fushata më e madhe e mbjelljes së pemëve, mbill dhe ti pemën tënde. Nuk e di në qoftë se ndonjëri nga ju këtu ishte atje për të mbjellë pemën e vet, kështu që të mos flasim në ajër, po e nisim nga kjo. Uh, Synimi i atij grupi ishte të mblidheshin mbi 1000 persona dhe rezultati ishte vetëm 200. Është shumë pak. Dhe ata të organizuar. Dhe ata shumë të organizuar. Kjo fushatë, se unë e kam ndjekur, vetë nuk kam qenë e pranishme, po e kam ndjekur në Facebook dhe vazhdoi dhe disa javë më vonë dhe përsëri ky numër nuk ndryshoi, ngeli o 200 ose u ul dhe më poshtë. Ose për shembull për ne do të ishte shumë më mirë që ne të lëviznim me biçikleta. Ne nuk e bëjmë. Në Tiranë nuk është se ka shumë biçikleta. Nëse do të shkosh në Shkodër për shembull, që është rasti tipik, ka shumë biçikleta. Nuk mund të themi se Shkodra është një vend me nivelin qyteti me nivel më të lartë të pastërtisë, nuk e di cili është në Shqipëri, por kam përshtypjen se Shkodra do jetë Ok, atëherë Shkodra isha e bindur që do ishte diku nga top lista për këtë gjë. Uh, ose çfarë na kushton ne si të rinj që jemi që të mos marrim sende të cilat janë të paketuara dhe kur e dimë shumë mirë që këto sende ne do t'i flakim. nuk kemi përgjegjësinë. Është vërtet, ne edhe ne nuk kemi pse fajsohemi në një pikë, sepse nëse un jam duke u kthyer nga shkolla dhe realisht kam nevojë që të ushqehem me diçka, them drejtën, nuk është se kam shumë mendje se ku do ta hedh atë gjën, ose të pres tani deri kur të gjej koshin. Është kjo ideja që duhet të civilizohem që në moment mos marr diçka që është e paketuar, që unë di që do ta hedh, do ta di që uh, kjo do të shkaktojë një dëmtim të ambientit. Do të tregoj një rast. Ose të zgjedhësh, më fal, okay. ose të zgjedhësh rrugën që zgjedh unë që ta hapësh çantën, ta fusësh në çantë. Fundja një Paketimi i një moltoje nuk është se të ndot çantën. Nëse je në stres maksimum, më besoj që s'ke mendje çantë. Do të jesh më e stresuar nëse bëjnë gjithë si puna jote, do hedhin gjithë paketimet e moltove dhe do shosh rrugët plot me mbeturina. Nëse doja të edhe diçka tjetër që për sa i përket përdorimit të biçikletave, ë në Shqipëri ndodh kjo që ok, shumica nuk i përdorin, po e përdorin e të përdorin makinën. Për shembull kanë një rrugë të vogël për të bërë një rrugë që mund të bëhet për 5 minuta, 10 minuta ose shumta çerek ore në këmbë dhe ata zgjedhin marrin makinën. Kur shumë thjesht mund të zgjedhin të shkojnë në këmbë, në qoftë se s'kanë biçikletë, pse duhet të kenë këtë sensin për të qenë mendjemadh për të treguar që kanë makina ose... Joneta do të kishte më mirë të bëje një xhiro me makinë apo një xhiro me biçikletë. Unë uh, faktikisht uh, asnjëherë nuk i kam hipur biçikletës për ta mësuar atë mirë, sepse gjithmonë mm, kam pasur makinën tek në shtëpi dhe më çonin prindrit. Sot ka disa vjet domethënë që un nuk përdor makinën, përdor uh, urbanin ose zgjedh të shkoj në këmbë kaq. Biçikletë nuk kam, do ishte shumë mirë sikur të kisha një, po Ngaqë është një çik e vështirë që të mësosh biçikletën në moshën time. Është një çik e dhimbshme edhe Gjithsesi, ok, un paktën zgjedh që të ec në këmbë. Nuk po justifikoj veten, po që është më mirë se sa shumë të tjerë zgjedhin të marrin makinën. Megi, un uh, personalisht di t'i jap biçikletës dhe mendoj që në Shqipëri nuk ka vend të sigurt ku ta lësh biçikletën. Shumë njerëz stepen edhe thon S'kam edhe në kafe ku të ulem, kur të dal jashtë nuk e gjej dot biçikletën. I ka ndodhur një mikut tim që s'e ka gjetur, kështu që mm, në Tiranë paktën është shumë e vështirë të dalësh me biçikletë. Nuk është vetëm kjo që nuk ke vend ku ta lësh biçikletën, por problemi i parë është se sapo del nga shtëpia ti ke frikë të dalësh në rrugë me atë biçikletën tënde, se mund të nga minuta në minutë mund të ndodhi një aksident. Dhe ti mund të humbasësh edhe jetën tënde, kështu që për mua personalisht edhe pse di të të ec me biçikletë, është e pamundur të paktën këtu në Tiranë që të marr biçikletën e të dal në rrugë, sepse them s'e di se do kthehem ok në shtëpi, mirë në shtëpi. Kjo është një nga problemet kryesore. Shpeshherë ne shikojmë pak veta këtu në Tiranë, zakonisht më shumë çuna se sa goca, të cilët ecin nëpër rrugë me me biçikleta Dhe shpesh herë them unë është ai rreziku, rreziku shumë i madh sepse këtu uh, si gjithë ata që janë me makinë ashtu dhe këmbësorët nuk është se i respektojnë. Uh, plus nuk ka korsi të veçanta që ecin. Ka, uh, ka korsi të veçanta. Jo, jo në çdo lagje, jo në çdo lagje dhe jo në çdo rrugë kryesore. Në fakt nuk e din qoftë se keni parë para një muaj është bërë një rreth një muaj është bërë një fushatë sensibilizuese për uh, pedalimin në kryeqytet edhe uh, ata uh, ajo gjë që personat kërkonin me shumë këmbgulm, uh, me shumë këmbgulje ishte që uh, kërkonin të kishte korsi për personat që dëshirojnë të të pedalojnë dhe uh, e realiteti është që nuk ka pjesa më e madhe e rrugës që është bërë për personat që duan të mbajnë biçikleta dhe të ecin në këto korsi është aktualisht përdoret si parking është e zënë nga ndonjë kioskë që shet gjëra të ndryshme dhe uh, këta persona edhe sikur të kenë dëshirën që të të përdorin biçikletën nuk kanë mundësi mendoj sepse duke kaluar në korsinë e makinave atyre u rrezikohet edhe jeta mendoj. Jo, unë mendoj krejt të kundërtën, që gjithçka varet nga mosdëshira e njerëzve. Njerëzit nuk kanë dëshirë ta bëjnë, se nëse kanë një dëshirë ta bëjnë, atëherë ata mund të marrin fare mirë biçikletën dhe të dalin. Tirana është një vend që ka super trafik, sidomos kur bie shi ke absolutisht frikë të dalësh, pse sepse të gjithë preferojnë të përdorin biçikletën. Janë mësuar me luksin e të përdorit biçikletën sepse nuk mund të kalosh në bllok me me janë mësuar me luksin e të përdorit makinën se nuk mund të kalosh në bllok me biçikletë, sepse normalisht do të fillojnë edhe të ofendojnë. Ne jemi mësuar me këtë jo edukatë. Realisht... Sa për korsi më fal, sa për korsi unë, të paktën nëpër ambientet në qendër të Tiranës, ku unë kaloj në çdo ambient ka korsi biçiklete dhe unë zakonisht shkel në vend të korsisë dhe kur del një biçikletë që ma bën me zile e më nuk ke rrugë ti kalo në fakt është korsia e vet po unë fakt nuk jam nuk që s'kam edukatë që jam jam dakord deri diku me këtë pikë por nuk duhet të harrojmë që personat që përdorin biçikleta është realiteti i tyre që nuk gjejnë një vend dhe shpesh herë kalojnë dhe në trotuar ti je duke ecur si këmbësor dhe ai nuk ka hapësirë sepse janë makinat shumë të ngjitura dhe ka shumë trafik dhe pjesa më e madhe e makinave mund të jenë të parkuara aty ku duhet të kalojnë bicikletat dhe ai kalon në trotuar dhe mund të bjerë ty. Më ka ndodhur personalisht një rast që unë isha si këmbësore duke ecur dhe më vjen një person me biçikletë mbas meje dhe unë nuk e dëgjova dhe më ndodhi domethënë situata desh u rrëzova, ishte shumë kështu. Në fakt para një javë tek uh, bulevardi unë mora një biçikletë nga këto Ekovolis Edhe thashë të bëj një xhiro. Po ndodhi që mm, sa jam nis nga qendra deri këtu te bulevardi për të ardhur këtu ke Rogneri, ishte komplet pjesa e biçikletave, rruga e biçikletave e zënë me makina të parkuara. Edhe mm, shpesh herë u zija rrugën makinave ose desh u përplasa me një makinë ose mund të shumë gjëra që nuk Nuk këtu në Shqipëri në fakt nuk kanë vendin e tyre biçikletat që duhet aman të kalojnë. Për shembull te rruga e Durrësit ndodh që nuk ka vend për biçikletat ku të kalojnë. Është vetëm trotuari dhe pikë dhe rruga kryesore. Edhe tek rruga e Kavajës nuk ka. Dhe tek rruga e kombinatit nuk ka. ndodh që bicikleta detyrohet të kalojë në vendin e makinës. Po makina normal është me shpejtësi më të madhe se bicikleta, kështu që krijohen probleme dhe shpesh herë para dy javësh ndodhi që një aksident një makinë kishte shtypur një një kishte aksidentuar një burrë një burrë 70 vjeçar, nuk e di, me bicikletë. Dhe mendoj se nuk kanë faj njerëzit që duan të të ecin me biçikleta, po shteti që nuk ka krijuar uh, korsinë e duhur për biçikletat. Kudo. Në fakt, uh, nëse vini re uh, planeve të fundit urbanistike që bëhen, uh, gjithmonë më shumë po i vihet rëndësi kësaj punës uh, korsisë së biçikletave. dhe gjitha rrugët e fundit që janë bërë, zakonisht në akset kryesore të qytetit, po vendoset korsia e biçikletave. Dikur nuk ka qenë, tashi po sensibilizohen edhe në njëfarë mënyre edhe pjesa e e pushteteve lokale dhe atij qendror. Kështu që është një gjë e mirë që ka nisur, shpresojmë që të intensifikohet akoma më shumë më vonë. Jo vetëm kaq Erildo, po do thoja rrugët e mëparshme u mungojnë trotuaret. Shpesh herë ne gjejmë një rrugë që ka një trotuar që mund të kalojnë vetëm dy persona, jo më shumë. Dhe ti kur je grup shoqëror detyrohesh që të kalojnë disa ose duhet të presin ose duhet të kalojnë në rrugën e makinave. Shof rrugë që për shembull ke trotuarin dhe ke një shtyllë gjigante aty ose një pemë gjigante që është më e madhe pema se sa trotuari. Kto janë infrastruktura jonë që është lë për të dëshiruar. Në fakt, por kjo e... puna trotuareve më kujtoi një barsaletë, e cila tregon një shqiptar që shkoi në Amerikë dhe i thot uh, amerikanit si e ke bërë këtë gjithë pasuri tha hajt të vish me mua tha ta tregoj tha e tregoj e mori e çoi në një rrugë dhe i tha e shikon këtë rrugë po e shoh tha kësaj rrugë nga fillimi deri në fund i kam marrë një 1 cm tha edhe kështu bëra këtë pasuri Pas disa muajsh, shqiptari e fton amerikanin në Shqipëri. Edhe i thot e shef me vila super luksoze, makina super luksoze, e thot. Më fal, po si arrite ti, ti që ti brenda një kohe kaq të shkurtër të bësh këtë pasuri. Tha hajde çik me mua, tha ta tregoj dhe më E shef këtë rrugë, tha. S'shof asgjë, tha vetëm dy gisht trotuar. E po do të ishte gjithë rruga, tha. Kjo është e puna e trotuareve të Shqipërisë. Është ideja që synojnë gjithmonë më shumë të përfitojnë në këto projekte, plane që të marrin sa më shumë për interesat e veta personale. Dhe korsia e bicikletave që është ndërtuar e përdorim ne qytetarët si uh, trotuar tani dhe nuk lejojmë që të kalojnë bicikleta, pasi edhe në qoftë se kalon bicikleta, rrezikon të shtypë ndonjë kalimtar po, sepse që është në këmbë. Kjo ndodh për shkak sepse ka shumë pak që përdorin bicikletën dhe edhe ne nuk e presim që aty të kalojë bicikletë në fakt. Ndoshta edhe kjo është një arsye sepse do të thotë nuk na është mësuar syri me biçikletë po, normalisht edhe ne nuk nuk mm. është se i vëmë vëmendje. Në fakt në kohën më përpara ka ndodhur shpesh që uh, përdoreshin më shumë biçikleta se sa janë përdorur në kohën e sotme. Po sepse normalisht edhe makina nuk është se ishin përhapur kaq shumë. Prandaj flitet për një nivel më të lartë, pavarësisht se ne e shajmë atë periudhën e komunizmit, ka pasur ca gjëra me vërtet shumë shumë pozitive, për shembull, ndotja e ambientit nuk ishte në këto nivele. Normalisht s'kishte makina, jo për gjë. Po shumë mirë, shumë mirë që s'ka pasur makina. Njerëzit nuk ngelnin pa lëvizur gjithsesi. Përveç kësaj ishin njerëzit dhe më ah, elegantë. Po atëherë çdo gjë ishte e kontrolluar, qytetet nuk ishin kaq të mëdha, makina s'kishte, ato rrugët ishin shumë ato pak që ishin ishin të sakta faktikisht, por ne por... gjithsesi kemi jetuar shëndetshëm, kemi jetuar prindërit tanë, kanë jetuar shëndetshëm. Me një kamion që shkoje diku nga një qytet në një qytet tjetër se nuk gjeje makinë Po, po, shumë e vërtetë, dhe njerëzit ishin të izoluar dhe s'lëviznin. Mm. Shumë rrallë lëviznin. Nuk e di që prindërit tanë kanë qenë të izoluar. Edhe ata kanë ecur kanë lëvizur ashtu si ne. Çfarë klase, çfarë klase i përkisin po, atë periudhë? Jo, familja ime s'i ka për nëse ishin të deklasuar klasë shumë të lartë, po gjithsesi. Nëse ishin të deklasuar tani unë mendoj që po kushtis në përgjithësi nuk po marrin. Shiko, pa u futur pastaj se unë e thashë edhe pak si çështje batute këtë punën e komunizmit, megjithatë po e mbështes atë që thashë, Ka pasur me vërtet gjëra shumë pozitive. Ka pasur pak makina, por njerëzit nuk kanë mbetur pa lëvizur. Ka pasur pak ushqim, por ka qenë shumë cilësore. Ndërsa sot ke frikë të blesh një kile domate sepse e ke shumë frikë se mos është me me helm, mos është e helmosur. Sot ke frikë të blesh një kile djathë se e ke gjysën niseshte. Ndërsa më përpara haje pak po dije se ça haje të paktën. Sot ekzistoi, më fal, ekzistonte sida, ekzistonte kancer, kanceri që është sot, ekzistonin të gjitha këto sëmundje të cilat ne po i prekim, nuk ekzistonin. Në këtë mendimin tënd. Produktet mund të mund të kenë qenë produkte cilësore, por çdo po. gjë ishte me tollona, ishte me masë. Vërtet mund të hash një produkt të shëndetshëm, por në momentin që nuk e ha në masën e duhur, nuk është se është më mirë të ha pak edhe sakt, se sa të ha shumë shumë shumë, edhe të ata nuk kanë as pak edhe Jemi rikthyer në pjesën e fundit për të bërë mbylljen e praktikës, praktikës intensive 2. Kemi folur gjatë gjithë uh, kohës për ambientin urban, për mungesën e koshave, për mungesën e parqeve, për smogun, zhurmat, plehrat. Janë këto problematika që na shqetësojnë gjatë përditshmërisë sonë dhe jetës sonë të përditshme. Kemi dhënë shembuj konkretë. Dhe në fakt kemi arritur edhe disa uh, përfundime, të cilat ndoshta duke i miksuar pak edhe me mendim, me mendimin tim personal, uh, po i them në vazhdim, uh, kemi biseduar që ndoshta një pjesë shumë e mirë sensibilizuese e asaj që do ishte dhe do ishte shumë mirë për përmirësimin e ambientit tonë urban, do duhet nisej dhe duhet ishte që nga edukata familjare, kultura e gjithsecilit prej nesh për të mbrojtur uh, ambientin ku ne jetojmë dhe uh, ndoshta edhe funksionimi, mirëfunksionimi i strukturave. Por ajo që kam vënë re të paktën unë gjatë gjithë kohës, uh, kemi rënë në një mendim të përbashkët, ndoshta edhe jo aq pa ia komentuar tjetrit, që nuk është në thelb uh, tek ne të paktën individi përgjegjësi kryesor ai që e dëmton mjedisin urban, në fakt janë shumë ndoshta struktura shumë më të mëdha që bëjnë dëmin e vërtetë tek ne. Por duke mbetur tek ajo që është gjithsecili uh, prej nesh përgjegjës për ta nisur ndryshimin nga vetja dhe për të bërë edhe të tjerë që të bëjnë të njëjtën gjë, është sigurisht një diskutim shumë pozitiv. Ndoshta për të thënë një mesazh të fundit ose një fjalë të fundit rreth kësaj teme, Mendoj që është edhe periudha më e duhur për të dhënë mesazhe sensibilizuese në lidhje me ambientin urban, duke llogaritur faktin që jemi përpara sezonit turistik, tashmë hapen plazhet, vijnë turistët e huaj dhe ne normalisht duhet paraqitemi me një me një profil pozitiv përpara të huajve, përderisa po po tentojmë shumë që të hyjmë në Europë, tregojmë që jemi një vend që kemi vende vërtet interesante. Në fakt ne kemi vende shumë interesante, shumë të bukura, të cilat duhet që të fillojmë t'i vlerësojmë. Për sa i përket mesazhit, mendoj që duhet të nisi që nga vetë qytetarët. Besoj se qytetarët tashmë duhet të fillojnë dhe të ndërgjegjësohen. Kemi thënë që një pemë e madhe shekullore mund të prishet nga një krimb i vogël, që do të thotë, pavarësisht se mund të duket diçka shumë e vogël vetëm një individ, unë nëse e hedh atë letrën, nuk e prish ambientin, unë e prish ambientin. Unë e hedh letrën, kështu që ai e hedh të gjithë e hedhim dhe kështu bën që të gjithë bëjmë një grumbull të madh plehrash dhe të kthehemi një vend plehrash. Duhet që të themi stop plehrave që na vijnë nga jashtë, sepse pavarësisht se shteti na e servir në një pjatë shumë të bukur dhe shumë interesante këtë marrjen e plehrave nga jashtë dhe thotë që është diçka jo fort negative, duke qenë se ne kemi kapacitetin e duhur që t'i riciklojmë këto plehra, jo ne kemi plehrat tona të mjaftueshme, ne duhet që tashmë të sensibilizojmë qytetarët që me të vërtetë të kthehemi në një vend dhe një popull të pastër. Duam një Shqipëri të pastër, një mjedis të pastër për të jetuar pastër dhe shëndetshëm. Unë doja të thoja që nëse duam të mbajmë gjallë dhe shëndetshëm Prindërit tanë, mjedisin ku ne jetojmë, veten tonë dhe të ardhmen tonë, fëmijët tonë, tanë duhet që të mbajmë pastër mjedisin, duke mos hedhur mbeturinat kudo, duke u edukuar që qoftë një herë që ty të vjen ta hedhësh mbeturinën, dhe herën e dytë, po mos e hodhe, mësohesh, pastaj dhe, e pret që ta gjesh atë koshin. Unë mesazhin do e sillja nëpërmjet një shembulli që më ka ndodhur ta dëgjoj dhe ta shikoj para disa ditësh. Ishte djalë i vogël, rreth 5 ose 6 vjeç, duke ecur përdore me mamanë e vet, dhe kishte në dorë një copë kek të vogël dhe e ëma që i drejtohet dhe i thotë, të lutem mos bëj thërrime. Duke qenë se ishin në trotuar. Ariola. Atëherë, unë do jepja do jepja një mesazh të shkurtër. Do thoja që um, ndryshimin ne uh, duhet ta nisim nga vetja jonë dhe duhet të kujtojmë që uh, mjedisi nuk është vetëm ambienti i shtëpisë tonë, edhe ambienti ku ne punojmë. mjedis është i gjithë ambienti që ne jetojmë, duke përfshirë lagjen tonë, duke përfshirë qytetin tonë, duke përfshirë rrethin dhe me radhë. Prandaj duhet të jemi më të kujdesshëm, nuk duhet të duhet të neglizhojmë hedhjet që në kuptimin që nuk duhet të të marrim nuk duhet të mendojmë që një se s'po arrij ta formuloj dhe aq qartë. Nuk duhet të Ka ka shumë gjëra për të thënë? Po. Saqë nuk nuk sillen dot. Po. Nuk duhet të mendojmë që një mbeturinë e vogël është e vogël dhe nuk është e dëmshme. Është një mbeturinë e vogël që merr pastaj përmasa të mëdha kur hidhet edhe përdoret nga shumë persona. Mendoj që mesazhi vjen më i bukur kur një mashkull midis gjithë femrave, thotë me një zë më kumbues, na thotë diçka interesante Rildo. Mos na zhgënje Rildo. Atëherë nuk po e themi në formën e një lutjeje, po e themi në formën e një urdhri. Duam një Shqip një Shqipëri të pastër, kështu që ju lutem, Ok, prapë doli lutja. Mbani Shqipërinë pastër dhe me këtë lutje për të gjithë shqiptarët dhe me këtë sensibilizim uroj që të kemi sensibilizuar ne po e mbyllim për sot këtë emision duke ju rikujtuar që do rikthehemi sërish të hënën me miqtë e praktikës intensive 2. Atëherë kalojmë te Never Be the Same nga Jessica Mauboy.